افدهمین حدیث فرمودی رسول الله صلی الله عليه وسلم که غزوه قفله القفوله هو الرجوع رجوع از عبادت کسی که از جنگی جهادی برمیگرده مثل رفتن به جهاده جالبه خیلی جالبه خیلی قشنگه فرمودی رسول الله صلی الله علیه و خیلی خلاصه جوامع کلمه در یک کلمه خیلی از معانی رو بهمون میرسونه توی که میری به عبادت وضو میگیری قدم برمیداری بری به مسجد ثواب داری قطره قطره اون آبی که از بدنت میچکه سواب برات نوشته میشه قدمی که برمیداری سواب برات نوشته میشه از مسجدم برمیگردی برات سواب نوشته میشه تک تک اون قدمات چرا چون برای الله رفتی و به خاطر الله هم برگشتی اینجا هست کسی که به جهاد میره یعنی تو فکر نکن که تو رفتی برگشتت ثواب نداره نه تو برگشتت هم حسابه رفتی به جهاد هر عبادتی تو بخوای انجام بدی هر عبادتی بخواد بری انجام بدی هر خستگی در مقابل اون داشته باشی تو از صبح میشینی ذکر میگی عبادت میکنی طلب علم میکنی شب میخوابی هم نگاه کنید قفلتون که رجعه دوباره صبح میخوای بر بگردی به اون طلب علمت به اون خدمت به دینت اگر قصد عبادته حتی برای رزق روزی که عبادته خب یک لقمه در دهن همسرت میذاری صدقه است تو به خاطر این صدقه تلاش میکنی کارت هم به سوی اون در آوردن روزی هم عبادته نگاه کنید یعنی پس انسان داره میچرخه حول هوش عبادت خواب شد عبادت بیداری شد عبادت طلب روزی شد عبادت ولی اسراف نباید بشه نباید انسان دین الله را فدای دنیا بکنه نباید اونقدر مشغول دنیا بشه که جایی برای عبادت الله نداشته باشه این مسئله اول خودم توصیه میکنم بعد دوستان عبادت رو در زندگی ما پررنگ بکنیم از تلاوت قرآن از از تهجد از روزه های نوافل و سنت های قبلیه بعدی و اذکار صبحگاه و پایبند بکنیم خودمون را سلفیت به ریش نیست سلفیت به پیراهن کوتاه نیست سلفیت به پایبندی به دینه التزام به دین و شریعت الله همه ما را استقامت بده بر دینش و پایدار و استوار نگهمون داره بر طاعت و عبادتش